bersiti macam bangnya. Itu lesat. Itu lesat. Maka itu dia kata, oh ya kita wala. Kalau saya tak kuat, tak sehingga. Tak semua kuat, boleh terang. Setiap aku yang cecah, semua belum sedih penjara. Tak sesat, tak bersama. Kau bantuan, tak bersama. Jesús, socially

ดูคลิปวิีโอเล่นในตัวเล่นไลา์เฟซบุ๊กแต่ว่าใช้เวลากับการอ่านหนังสืเนี่ยวันลสี่สิบนาทีอันนี้เป็เรียะาเป็นเวลาที่เราควรจะอ่านน้องสี่สิบนาทีกับจ็ดชั่วโมงมนต่างกันเยอสี่สิบนาทีเป็เรื่องขอชาวบ้แต่จ็ดชวโมนร สื่อกลายเป็นว่าเป็นการนั่งขอเด็กเพราะว่าเด็กไม่อยากเรียนถ้าเด็กอยากจะสมุด ยาบาลเป็นหมอเนี่ยเมื่อวาเราไปประชุมนที่กรุงเทพเป็นการประชุมระจับหมอพยาบาลทั่วประเทศก็บอกว่าคนที่เขประชุมเนี่ยก็ครึ่งก็ก้มหน้กดมหนาทำอะนรกดมหนาดูโทรศัพท์เรียนไลน์อันนี้เป็นการประชุมที่สำคัญเป็การประชุมเกี่ยวกับเรื่องการ commitments of love. ที่ขึ้นบนอยากรู้ว่าคนนั้นคือทะเลาะกันยังไงแต่ว่าไม่ได้มีแค่กิจแค่เป็นคู่ติดอันนี้เรียกว่าเป็นความอยากอยากเป็นที่ที่เราไม่ได้เสพเสพเพื่อ la ใครมีเนดืมากกาเพืนก็น้อยใจเพ่ก็อิาเมื่อใครที่ีแนนมากกว่าเพื่อนก็อิจฉาไม่ไสนใจเออใครก็มีมากกว่าใครก็มีหว่า สาของคนที่จบมัธยมนะจบแล้วนะสมัยตลอดชีวิตนะครับหนังสือการเรียนเด็กก็ไม่มาถ้าไม่สลับยาเลยนะไปไม่สำเร็จไอ้ที่ต้องนั่งคือนักนักศึกษาจบปริญญาตรีเสียสิบเปอร์เซ็นต์จบไปแล้วที่ไม่ทำสิ่งนั้นจบตายเลิกงานเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ รู้สึกบาที่ว่าเขาเป็นคนที่ใครรู้นเร่นี้มันก็รู้น้อยใครรู้ตัวนี้

ชีวิตต่าง personality that we tell así que se สุ้ให้ได้ยังไงก็ไม่ค่อยไปว่ากันนะไม่ว่ากันวันนี้ชาติแบบอะไรอย่างเงี้ย่าตัวละครที่เช่นกับปฏิ